Hungry. Bones a tots i totes. Està sintonitzant eh, eh Titoieta Ràdio. Eh, trobes el programa de sintonies fora corda. Està sintonitzant eh, la ràdio que emet des del casal Pere Capellà, eh, aquí del Gaida, el 108 de la FM. Eh, també ho podeu fer a través de la xarxa d'internet, a eh, www.titulleta.cat. Aquest programa eh, podreu estar escoltant de 9 a 10 i mitja del vespre. També pots sintonitzar aquests programes per si seguiu altres ràdios, com la ràdio lliure eh, de de Ràdio 77, eh, la seva programació, podràs també recuperar aquests programes enregistrats aquí a Titoieta Ràdio. Podeu trobar-ho també a la xarxa, a Radio 77 wordpress.com Bé, eh, com està el panorama, eh? eh de, de moment jo duc un bon memeu, <laughs> eh, com podeu veure amb, amb aquesta veu, i, i bé, avui farem el que podrem. Eh, tenim una molt bona selecció de bandes eh, així bastant antigues, recuperades de punk rock, eh, i d'altres estils, així com bandes noves que mm, també amb els sons que tenen podríem, ens podrien recordar també aquells temps on eh, cap, al, cap al 77 on, on es, es començava a formar i es començaven a estilar eh, aquests sons. Bé, eh, mm, benvinguts eh, a tots i a totes aquí a Sintonies Fora Corda. bon començament. Eh, aquí a Sintonies Fora Corda acabeu de sentir Amfetamin Discharge, una banda que encara que sembli, eh, que sembli anglesa, eh, és una banda de prop de Sevilla, de, de pobles, eh, de rodalies de Sevilla, una banda que ja heu vist que té uns, uns sons bastant, bastant canyeros, catalogada podríem dir de, de banda indie o alguna així, com sabeu, tots aquests estils nous, eh, tots aquests estils de grunys, indie i totes aquestes cosetes, eh, sabeu que, que venen eh, del, del, del, del punk rock o tenen eh, una base eh, d'influència molt directa del punk i, eh, i inclús d'altres estils. Bé, han fet amb Indie Shards, com us deia, eh, una banda de, de Sevilla, d'Andalusia, eh, es va formar el 1991, eh, cosa que després ho van deixar anar i després es va, va reprendre sa banda cap al 2001 i actualment amb una formació canviada no sé si encara toquen, però van estar un parell d'anys. Una banda que va treure una demo uh, i 5 LPs han tret. Acabo de sentir la cançó de Gonna Be Alright i, i com no d'un del, dels seus millors discs podríem dir eh, que és d'on hem extret aquest tema eh, un disc anomenat Parking eh, com heu vist, com sempre xerrem aquí eh, del tema de les bandes de, d'aquí de, de l'estat eh, o d'aquí ben a prop i que canten en anglès, eh, bé, <laughs> cada un sabrà el que fa, no? Però bé, si suposo que les motivacions són projectar la banda més en fora, eh, no ho sé si han tingut eh, si, si han tingut molta més eh, projecció fora, però dir que mm, d'aquest disc, que Parking, està produït pel mític eh, Andy Chernoff, el, el, un dels membres de, de Dictators, de la banda de la banda pionera en aquests sons i realment veterana, ja podríem dir, no? Els Dictators. I aquest disc va estar gravat a New York, nada más i nada menos. Bé, eh, hem de dir que les lletres, sí, bueno, eh, tenen alguna lletra, eh, podríem dir, una mica, com, alguna compromesa, però són lletres bastant banals, en general. I bé, però eh, ja heu vist, tenen un so bastant, bastant canyero i bastant definit dintre d'això. Mira, ens donarà, ens donarà temps avui que encara és d'hora eh, el, a posar un altre tema. Posarem el segon, un altre tema que es diu Raw Power, perquè veieu una mica aquí acostumem a, posar eh, el, millor, eh, fem una selecció dels millors temes de cada disc, cosa que eh, sempre hem dit que que passem gust, però eh, igual no és massa representatiu i pot ser inclús enganyós eh, amb el que seria eh, els sons generals d'un treball, d'un disc o, de, o del so del so d'un de, grup a vegades agafes el millor tema i hòstia, que bé, m'han agradat, igual és l'únic tema que <laughs> val la pena en aquell disc i després us el compreu o jo què sé, i dius, hòstia, això és una porqueria. Jo sempre he dit que, mm, bé, eh, trobem que per passar gust eh, fem una selecció dels millors temes, però té té aquesta controvèrsia no? i aquesta, <laughs> aquest, aquest podríem dir defecte, no? que, que potser et fas una idea equivocada. Bé, per, per pal·liar eh, això que dic, eh, escoltarem un segon tema. Eh, com he dit, el, el disc de Parking és, és un disc que en general mm, les cançons en té alguna de més nyonya, però, però està bastant bé, està bastant bé. Bé, posem ara el segon tema, uh, Raw Power, que és el, el tall 4 del disc Parking, Amphetamine Discharge. Don't know why I feel so bad Well, I cannot be sure it's alright It's so hard ja heu sentit aquest tema eh, més popero, eh, que per cert eh, m'he errat i aquest era el tema de Gone Be All Right, que és el tall 1 d'aquest disc de Parking el que hem sentit en primer lloc era Rau Power, el tall 4. Bé, dir que aquest eh, darrer tema que hem sentit era com més popero, amb el seu organillo i tal. A mi a mi m'agraden, no estan malament. Eh, he de dir que es van fer coneguts perquè varen guanyar el concurs de, el concurs que fa Disco Grande a Ràdio a Ràdio 3 de, de Ràdio ràdio nacional i de... aquest disc va estar enregistrat el 1996 eh, i va estar editat per Roto Records. Eh, bé, ara passarem a una altra banda, una banda d'Astúries, el Z330, una banda de Mieres, de Mieres exactament d'aquells llocs perduts de les Astúries. <laughs> eh, una banda que es va formar el 1992 i va estar tocant fins al 98. Eh, una banda que que no té masses eh, treballs, i aquest, aquest disc va ser eh, l'únic que van enregistrar i que va ser amb un so bastant original, amb una mescla, mescladís podríem dir, de hardcore, ochentero, punk rock, així, garaje, eh, estan, estan curiosos. Doncs aquest, eh, aquest únic disc enregistrat dels E330 eh, s'anomena Mata el Hombre, enregistrat el 95. Bé, sense enrotllar-nos més, aquí teniu els E330. El tema que es diu Rage. Right. Right, right, eh, 330. ja he pogut veure eh, una banda amb, amb veu femenina que déu nhi que sonaven bastant bé, però llàstima d'aquestes bandes que igual <laughs> eh, no sabem per què, però tenen poca durada, van enregistrar aquest disc i, i poc més que, sap, que, que sapiguem. Bé, entre les notícies d'actualitat, una, una d'elles, eh, de la que suposo que ja estareu al tanto, eh, ha sigut eh, la, la, podríem dir, entre cometes, la gran derrota eh, o el pas endavant de treure's d'enmig tota aquesta, tota aquesta guarda de corruptes eh, i de, i de pseudofeixistes, podríem dir, eh, aquell llegat franquista que encara reina en aquest sistema, eh, en aquest sistema que, li, que anomenen democràtic, en el que, en el que van Eh, l'anomenada transició eh, que bueno, nosaltres anomenem transacció eh, varen, varen passar d'una dictadura a una a una dictadura <laughs> una, en una dictadura anomenada democràcia eh, com és avui dia un pas més en van com deia eh, un pas més en van, amb, amb que igual la gent ja n'estava fins als collons i encara que, que molta gent no cregui en aquest sistema eh, i no tingui unes idees igual molt radicals en aquest sentit, igual s'ha decantat per votar eh, a que, aquesta, aquests grups municipalistes eh, amb una visió molt diferent eh, sobre tot el, toma, sobre tot el tema social, eh, els drets als treballadors eh, i en fi. Eh, ja veurem també a nivell estatal eh, com anirà eh, tot el tema i a nivell de regions. Eh, aquesta, com deien el, el Pablo Hassel i el Baltònic l'altre dia que veia una entrevista Eh, una entrevista bastant curiosa, per cert, que deien que Podemos és la pata izquierda del fascismo, <laughs> frase que em va agradar molt, i sí, evidentment, eh, aquests partits, des d'aquí opinem que aquests partits reformistes eh, realment no volen ningun canvi, ningun, ningun canvi gros eh, d'aquest sistema, eh, en fi, és, és un tema eh, que no sé si podeu estar d'acord, però podríem estar xerrant largo i tendido. Bé, eh, de totes maneres, eh, un, un canvi significatiu tant aquí a les illes aquí a Mallorca, com arreu de l'Estat, tant a nivell municipal com a nivell de regions. Entre altres notícies, eh, com tot, més o menys, com deia, tot segueix igual, <laughs> el, entre altres notícies, com l'altre dia dèiem, eh, l'altre en, una, en un anterior programa xerràvem de, dels concerts eh, que, que, que alguns municipis o alguns ajuntaments eh, tenen batats en algunes bandes, eh, concerts que no deixen fer, com, com a la banda de SA, de, de Societat Alcohòlica, com a la banda de Defcon 2, eh, ajuntaments de Madrid, de Màlaga, etc etc. Una de les altres notícies eh, curiosa és que eh, darrerament han fet fet un, una operació, l'operació Aranya, eh, on, on comencen a, a controlar i a, i a assenyalar caps de turc perquè la gent es talli una mica de dir el que pensa, evidentment, com sempre, quartant la llibertat d'expressió de, de, de la gent dissident o la gent que opini diferent d'aquest estat que ens volen imposar i aquest sistema únic únic eh, i en una única direcció que ens volen, que ens volen imposar eh, i en la que ens volen sotmetre. Doncs la notícia és que el líder del DEFCON 2 eh, ha sigut un dels, eh, dels detinguts en aquesta operació Aranya. Bé, en xerrarem més en van. També eh, els encausats a les protestes al Parlament a Catalunya, eh, en els que els hi demanen els tres acusats eh, tres anys, en el que van haver-hi unes protestes eh, de les mares dels encausats com no, una altra notícia, el, aquest escàndol del, del puterío del puterío, drogues eh, i prostitució, orgies, etc etc etc de, de funcionaris de funcionaris polítics i policia eh, en un club eh, en un club en el que per estar exempta d'impostos eh, tenia tota aquesta, tota aquesta camarilla de polítics, funcionaris i policies tenien, tenien carta blanca amb, amb festes, orgies i prostitució, on, on justament es van trobar eh, i va haver-hi menors en el, en, el, en el club. Bé, també una de les, eh, tenim una altra de les notícies, una carta o un comunicat d'en de, Pol, un dels anarquistes presos a l'operació Pinyata, on han sortit eh, sense càrrecs en llibertat tres dels, dels empresonats eh, en aquesta operació. També tenim, ho sento, però tinc, tinc com 3 litres de, de mocs eh, instal·lats eh, a dins del meu cap. Eh, i, <laughs> més, no, més no puc fer. Eh, els, eh, els, eh, sí, una altra, una altra notícia eh, eh, una altra notícia és una, una notícia curiosa que en forma d'article eh, eh, de reflexió i tal, era eh, és per què Estats Units té 800 bases militars eh, instal·lades per tot el món, algo que impressiona bastant. 800 bases militars arreu del món. Bé, eh, i una altra notícia curiosa és la de la verificació <laughs> verificació de, del sexe eh, que, que ha imposat la FIFA eh, en forma d'humiliació, evidentment, no només pels futbolistes, no només pels futbolistes, sinó eh, sinó per, per tothom que tingui dos dits, dos dits de front, és que obliga els jugadors a passar una prova de gènere per competir en els mundials. És a dir, no volen homosexuals eh, dins de les files de, de lo que serien els equips que competeixin al Mundial. Al·lucineu, al·lucineu. Eh, en fi, eh, tot això jo suposo que també és una cortina de fum després de tots els escàndols de corrupció que hi ha hagut a la FIFA eh, traduïdes amb, amb escàndols amb escàndols i dimissions i, i tal. Bé, eh, i com no, i com no, una altra notícia curiosa, eh, perquè pel, pel gran, el, els grans muntatges aquests de, de concerts, els grans negocis, com és el de Primavera Sound, eh, dir que col·laboren directament amb l'estat d'Israel, eh, eh, en el que la seva ambaixada avala a totes les bandes que van allà i tal, quan el BDS de Catalunya eh, denuncia aquesta complicitat directa sense cap tipus de conscienciació de conscienciació cap a tot aquest genocidi que està duent a terme l'estat israelià contra el poble palestí. Bé, eh, més notícies que comentarem després. Ara passarem a una banda a una banda que ja vam sentir eh, ja vam sentir el, el passat programa ens vam quedar amb les ganes de posar-ne un altre de tema i ja que el teníem preparat eh, el posarem el posarem eh, és el, la banda Sabotatge Eh, aquesta banda d'Arbós del Penedès de Tarragona, eh, formada el 1999, i bé, vam estar sentint el tema de Soterrats, el tall 1 del tema del disc Tribus. Eh, ara mateix sentirem el classe Depression, ja heu sentit, aquesta banda d'Arbós de Penedès eh, que vàrem descobrir i en la que, com us deia, vàrem posar el programa passat un tema i ens va quedar aquest en el sac. Aquest, eh, aquesta cançó va estar enregistrada junt amb, amb, amb totes les altres que inclouen eh, dins del del treball de Tribus eh, eh editada el 1999. Eh, bé, eh, ja, ja, perdoneu, l'any 2008, perdoneu, el eh, 1999 va ser l'any que es va formar aquesta banda. Eh, bé, dir que, que ara han canviat la formació i, i, i estan en les derroteres de seguir eh, amb aquest projecte. Bé, ara passarem a una banda un poc més lluny de, de Catalunya, nada més i nada menys que Suècia. A Suècia... Eh, a conèixer una altra banda que també hem fet un gran descobriment gràcies a en Xustrol, gràcies des d'aquí a, eh, eh, bueno, a varios descobriments eh, de, de, bar, de, de bandes que no coneixíem i, i bé, en, en les que la veritat és que estem bastant contents des d'aquí de poder comptar amb col·laboradors així, que sempre és d'agrair. Uh, ara sentirem la banda TVA, uh, nom que ve d'un... Uh, d'una sèrie televisiva eh, anomenada així, una banda sueca que, va, que es va formar el 1998 i que té 3 LPs. Bé, aquest, aquest eh, primer tema que sentirem eh, està extret està extret del disc Mitoman, que és el darrer disc enregistrat el 2014, un disc on, on s'inclouen 30 32 temes, 32 cançons, i on en podrem sentir un parell. La, el primer tema que, sentirem, que sentirem és el tall 6, anomenat Money, Money, Money, Money, amigos. Uh, aquí teniu a TV Ace. Yeah. heu vist eh, que practiquen un punk rock així eh, amb un tarannà eh, bastant antic, eh, un punk rock així simple i bastant original i, i bastant peculiar, no podríem dir. Bé, aquesta, aquesta banda, com heu vist, eh, amb aquests sons, eh, ells mateixos eh, diuen que, que tenen influències des dels Dickies, els Ramones, els Dead Kennedys, els Clash, els Fair, els Bad Religion, bueno, hi ha un fotimer de bandes que diuen en les que tenen influències, cosa que des d'aquí sempre apuntem. Òbviament tot el, el, quasi, el que, quasi tot el que escoltem eh, ens influeix, no? en la creativitat d'aquests projectes musicals. Eh, no sé, eh, aquí és que eh, he tret una llista de, de, tota, de totes les bandes i estic veient de totes les bandes que ells diuen <laughs> en, en el sentir-se influïts i, i realment si no n'hi ha 50 no n'hi ha cap. Hi ha des dels Angry Samoans eh, us anomenaré bandes que hem posat aquí en darrers programes, Eh, des dels Misfits, el Sham 69, Juf Brigade, pf, els Satan's Rats, eh, els Bad Brains, els, els SOA, els Damned, els DOA, Generation X, eh, els Subhumans, bueno, en fi, mm, quasi totes les bandes que hem arribat a posar aquí, els Gangreen, els Toxic Reasons, eh, els Bathcocks, eh, mare de Déu, tot, <laughs> totes les bandes, els Cock Sparrer, mm, bueno, n'hi ha, ha, un parell, n'hi ha un parell, els Sex Pistols, eh, els Discharge, eh, sí, sí, déu nhi Bé, aquesta banda dic que està format per membres eh, on ja havien tocat amb bandes com Rapid i Tenagers and the Second Sixth. Eh, aquestes Rapid Tenagers i Second, i Second Sight, eh, bandes d'allà de, de Suècia. Bé, aquesta banda que es va formar el 1998 eh, aquest, i aquest disc enregistrat el del 2014, com us deia antes, eh, té uns, uns sons bastant curiosos i realment eh, bastant antics. <laughs> eh, bueno, per, per a mostra un botó, aquí teniu el, el següent tema anomenat I'm, I'm a Tool, el, el tall 12, TVA. <laughs> Molt bon descobriment, aquests TVAs. Bé, i sense voler abusar, seguirem, ja que són temes curtets, seguirem escoltant eh, temes d'aquest disc enregistrat el 2014, Mitoman, eh, com és el tall 13, el Poppy Cook Announcement, TVA. bons aquests TVA, molt bons. Eh, M'han recordat aquest tema, aquest darrer tema, amb la seva peculiaritat, aquests sons tan peculiars, m'han recordat un poc en els Dickies, la banda que ja varen posar en anteriors programes. Bé, ara passarem a una banda d'Astúries, a una altra banda d'Astúries, les Maracas de Machín una, una banda que es va formar el 2008 fins ara, una banda de Campiello i Cancienes, un, pobles que estan al costat de, de Vilés, eh, poblets petits eh, que quasi quasi s'ajunten uns amb, amb els altres. Eh, una banda eh, que realment tenim molt poca informació eh, en el que aquest eh, únic disc en pie de guerra eh, enregistrat el 2010 eh, per enregistrat i editat pel segell Estilo Antistudiox d'Avilés. Bé, aquí teniu una, una bona banda asturiana com és les maracas de Machín. Las maracas Amka, eh? las maracas de Machín. El cuento. monarquia. Ai, ai, ao. No queremos monarquía. Ia, ia, oh. Més clar, Saigo. Bé, ja heu vist aquesta banda de, de punk, de cancienes, del costat de Vilés, amb, amb les seves gaites eh, i les seves lletres directes. Bé, com us comentava antes, el, el líder de Defcon 2, eh, el César Strawberry va ser detingut en una d'aquestes operacions, eh, macrooperacions, eh, diguem-ne, eh, operades per la Guàrdia Civil o executades per la Guàrdia Civil, de control a la població, eh, va ser detingut eh, per, eh, per en el, eh, enalteciment del terrorisme eh, per un comentari que va fer en, eh, en el Twitter. <laughs> En fi, suposo que ja, li tindria ja està en el punt de mira. Un cop més, a passos agigantats, veiem com, com l'Estat controla la gent i, i controla bé eh, la llibertat d'expressió en la que quarta eh, en, en qualsevol operació d'aquestes que, que, que han de fer. Eh, bé, eh, aquest músic eh, també, com sabeu, Defcon 2, un banda que hem posat en anteriors temes, tenen unes lletres directes, clares i, i bastant directes, sobretot el panorama, sobretot el panorama que hi ha en aquest patètic país. Uh, bé, suposo que, com us deia, estava en el punt de mira i tard o d'hora eh, estava controlat i suposo que que ha sigut un toc d'atenció i, i un toc exemplar com en altres, eh, com en altres detinguts eh, com sigui el Baltònic, com sigui el Pablo Hasser, com siguin altres músics, eh, per donar la seva opinió, eh, que sempre sigui contrària, eh, per cert, <laughs> mira, xerrant d'això, tot el renou que, que s'ha muntat amb, el, amb la història de, de la pitada a l'himne nacional espanyol en el, en el partit en el darrer partit de la Copa del Rei eh, la pitada, l'himne i tal, que ara volen, quan no poden controlar algo en el que realment mils de persones eh, Eh, s'hi si posen, com va ser el cas d'aquesta pitada, eh, bueno, doncs ara volen, volen o estan insinuant de canviar la llei eh, i penalitzar tot allò que sigui que ataqui a l'Estat o a la figura monàrquica o, o, bueno, o, o pitars com aquesta, absurd, absurd, eh, suposo que estareu totalment d'acord amb, eh, amb aquestes eh, amb aquestes accions no? de, de repressives eh, i de en, en, en, quartant la llibertat d'expressió. Altres operacions, com la que us comentava antes, eh, com és l'operació Pinyata, el segon cop, eh, el segon cop que últimament ha donat eh, s'estat, eh, el, el moviment llibertari anarquista, eh, amb els grans muntatges com han sigut l'operació Pandora inicialment, en la que encara hi ha uns presos, eh, va, ser un, va ser un gran muntatge de bandes terroristes amb el que s'excusen avui dia per fer qualsevol tipus d'acció de gent dissident o gent que té altres opinions o qüestiona realment aquest sistema o, o l'estat en si. Eh, bé, eh, aquesta, la segona operació pinyat aquesta, en la que van haver-hi, eh, em sembla que són cinc detinguts, ara l'Audiència Nacional ha ordenat la posada en llibertat sense fiança per tres d'aquests cinc i, i bé, eh, el, passat 31 de març eh, es van posar en llibertat i una de les coses que, com no, una de les mides que han fet, eh, va, l'Audiència Nacional eh, va ordenar el bloqueig, perquè veieu, perquè veieu, eh, si no és comparable en, en temps de franquisme, <laughs> perquè només, no, només es pot dir així per definir-ho i comparar-ho eh, amb, el, amb un estat eh, dictatorial, eh, amb la gent, l'Audiència Nacional ha ordenat el bloqueig i ha, embargat les comptes bancàries de la gent que s'ha solidaritzat amb aquests presos eh, amb aquests presos mm, bé, que, que, que hi han de la primera operació contra l'anarquisme eh, anomenada Operació Pandora eh, han bloquejat i han, i han embargat les comptes de gent que teòricament és solidària amb aquests presos, amb les seves idees i, i amb, aquest, amb, aquestes, amb aquestes accions executades pels Mossos d'Esquadra en el seu moment eh, i dictades per l'Audiència Nacional amb la, amb la conseqüència de cinc detinguts, eh, registres, etc etc etc. Pues la gent que s'ha solidaritzat amb la que es va obrir una conta bancària i va ingressar dobes per pal·liar gastos d'abogats, eh, inclús eh, fer millor l'estància a presó eh, d'aquestes persones retingudes. <coughs> doncs sí, sí, eh, han estat, han estat embargades aquestes comptes, o sigui que cop rere cop eh, volen, volen, volen que ni tan sols la gent empresonada tingui eh, ningun tipus de solidaritat. Ja veieu que, que la cosa va així, la cosa va així. Des d'aquí demanem la llibertat eh, als anarquistes presos i solidaritzar-nos sobretot amb totes aquestes campanyes que, que es duen a terme eh, de solidaritat, tant de, de difusió com, com de, de, de recull de, de, de comptes, de, de, de recull de comptes bancàries d'adobes. I de, passant a més música, després d'aquestes tristes notícies, eh, passant a més música, ara escoltarem una banda una banda bastant curiosa, també un altre descobriment, gràcies a en Xustrol, gràcies des d'aquí una, altra, una, altra, una altra vegada, una banda que jo no coneixia tampoc, i la veritat és que em va agradar molt, una banda molt curiosa, anomenada Pol Pot, una banda manya, com us he dit, que ara comentarem. Aquí teniu Pol Pot, a veure què us sembla. una altra banda d'aquí de l'estat, eh, com us deia, Zaragoza, eh, que canta en anglès. Eh, una banda, eh, Pol Pot, formada el 2008. Acabeu de sentir el tema de Spellbound, el tall 1 del disc Strangenes, gravat al seu local d'assaig. fixeu vos home, o una o dos, o tenen un, un, un local d'assaig de l'hòstia, o, o realment han aconseguit un molt bon so. Hem de dir que el primer bateria el primer bateria de Corazón del Sapo, en Caspas, ha sigut el que ha sur, eh, supervisat la, la gravació, segons he pogut extreure de la xarxa. Eh, bé, ja heu vist, a mi em recorden bastant a una banda que ja varen posar aquí, sobretot eh, el so i Eh, el tipus de so i, i aquest, eh, aquest, aquest, aquest rotllo eh, de música un poc oscura no? que tenen em recorden molt els, els acassaps, ucassups, ucassups. Eh, bé, heu sentit aquest tallú, Spellbound, del disc Estrangenes, uh, editat el 2014 Eh, exactament el 19 de maig del 2014 i editat per Oscar Go Mongo Records. Bé, i encara que ens queda bastant temps, eh, us donaré, us donaré l'oportunitat <laughs> d'escoltar de, un altre tema, a veure què us sembla. Eh, així com dèiem antes, està bé a vegades sentir un parell de temes de, de cada banda, eh, així no, mm, no pequem amb, la, amb, la, amb el criteri i la selecció d'agafar els millors temes de, dels, dels discs i després endur-se un, un xascazo eh, escoltant el disc sencer. Bé, ara sentirem el tall 3, We Don't Care. Pol Pot, We Don't Care. Don't Care, We Don't Care. Bons, bons temes, eh, realment eh, aquesta banda, Pol Pot, sembla una banda anglesa, com es deia, eh? a mi em recorda <laughs> molt, torno a dir, els, els que saps. Eh, aquesta banda també tenen eh, l'anterior disc eh, anomenat Wall, eh, Whole, Whole Mystery, Whole Mystery, el, el, el misteriós forat, eh, del 2011 i dir que primer, eh, inicialment, es deien mm, Pol Pot SS. El que vam veure que, que això de l'SS hi havia moltes bandes que, que utilitzaven eh, el, el SS i el van llevar i es van quedar amb el Pol Pot i bé, dir que, que el Pol Pot eh, eh, eh, hi han cinc membres, eh, són tres Carlos, tres Carlos, en Rubén i en Artur. I bé, eh, la veritat és que podem dir un gran descobriment de banda, Home, eh, ara que deia jo això, que sembla una, una banda anglesa, eh, seria curiós eh, sentir-los eh, cantant manyo. No quedaria malament, no quedaria malament i segur que ho enteníem més. <laughs> sempre, sempre aquí des d'aquí fem apunts d'aquest tipus, no? de, totes, de totes les bandes que, que toquen aquí i, i canten en anglès. Sí, sempre hem fet eh, observacions des d'aquí de que és molt, molt més fàcil i sonen millor els temes en anglès, però ens sembla més atrevit, eh, ens sembla més atrevit atrevit i més propi potser eh, cantar amb, amb la llengua d'origen, però bé, cada un, cada un fa el que, el que li sembla, com podeu veure dir-te que et trobes a Sintonies Fora Corda, programa que fem un pic al mes eh, i a més els dijous de 9 a 10 i mitja del vespre, a eh, quasi 25 minuts d'acabar. Eh, programa enregistrat des del casal Pere Capellà, aquí a Titoieta Ràdio, al 108 de la FM, si sintonitzes a través de les zones o a través de la xarxa a www.titoieta.cat. També eh, pots escoltar a través de Ràdio 77, eh, a Ràdio, a Ràdio 77, perdoneu, a 77.wordpress.com. <coughs> Perdó. Oh, com estic. Duc un memeu a sobre, que això és massa. Eh, ara seguirem amb amb dues bandes anomenades eh, de la mateixa manera. Eh, una banda Eh, començarem amb, amb la banda original, amb la banda original, per dir-ho d'una manera, la banda que, que, que primer va treure el nom, eh, que, en el que s'anomenen Dead, Dead, una banda, una banda eh, que es va formar el 1971, xerrem ja de fa un parell d'anys, eh? eh, una banda del 71 que va estar activa fins al 76 i després es van rejuntar el 2009 fins ara. Els, els, els, dead, els primers Dead eh, són, són originaris i formats a Detroit, a Michigan, Estats Units. Eh, una banda... Eh, bé, el disc aquest que sentirem eh, va estar enregistrat el, el 74, el 1974, i, i no va sortir a la llum i no va estar editat eh, fins al 2009, fins fa poc, eh, enregistrat a United Sound Recording Studios a Detroit, a Michigan, eh, ja, eh, ja us dic, l'any 74. Eh, una banda que té 9 LPs, un single nou LPs, eh? Jo no la coneixia, aquesta banda. Coneixia els Dead eh, posteriors, eh, que són del 83, que ara en xerrarem. Una banda catalogada o etiquetada de garage rock o protopunk. Eh, un, grup, un grup eh, format per tres germans, el guitarra, el baix i el bateria. Curiosament, també tenen un parell de filmografies sobre bueno, entrevistes i gravacions en directe i una, i una gravació en estudi. La primera cançó que sentirem està extreta del, del disc For the Whole World to See, eh, com us he dit, eh, gravat el 74 i editat el 2009 eh, i editat pel segell Drag City. Bé, el primer tema que sentirem és el tall 5, que es diu Fra Fracking Out. Ah! fantàstics. <laughs> Com no, un reconeixement a aquestes bandes pioneres, eh, aquestes bandes pioneres que tocaven en els anys que tocaven, una banda que es va formar, com us deia, el 71, un, un disc enregistrat al 74, ja fa bastants anys d'això. Eh, home, eh, s'ha de valorar Eh, la gent que obre camins i obre sons, mm, sobretot eh, des de fa tants anys. Eh, avui dia podem veure que molta gent té molts bons sons, evidentment amb mitjans molt diferents dels que hi havia llavors, i des d'aquí sempre apreciem i ens agrada recuperar aquestes bandes autèntiques i pioneres no, amb aquests sons i com no eh, posarem un altre tema d'aquest eh, grandíssim disc For the Whole World to See. Eh, ara eh, sentirem el tall 6, el Where, Where Do We Go From Here? Aquí teniu un altre tema dels fantàstics Death. All you timeless children with your predictions and flashbacks, trying to get ahead. What makes you think I can see you? What makes you think I believe you? Dreams inside my bed. Have you heard me failing? You were stepping out wailing. Shot it's from the past. All the dreams are flying, all the thoughts are dying. Heard, it's from the past. All you false pretenders and your freaky contenders trying to be the first. In my own opinion, you I'm not defending. You, you are the worst. You make the world like a circus and you're trying to curse us. Cruel, you know no bounds. But we wanted to beat us, no we wanted to cheat us. It's only one time around. sense paraules com en Juan de Pablos <laughs> de Ràdio 3. Sí, sí, com deia antes, fantàstics aquests Death, aquests Death, eh, els primers Death. Els segons Death, canviant de registre, és una banda de, de, de metal una banda de metal que justament podríem dir que va ser una de les que va posar el nom a aquest etiquetatge de totes les bandes eh, de, de Death, que posteriorment varen sortir, aquest tipus de so tan obscur tan obscur i tan peculiar, no? Aquest metal, el que ens agrada el metal, és una banda bastant referent. <coughs> Perdoneu. <coughs> Joder, com estic. Bé, una banda de Florida, una banda que, de, que déu nhi que té 5 demos, 7 LPs, un single surt a tres recopilacions, cinc directes i ha gravat mm, quatre DVDs. Eh, no està mal. Aquesta banda que es va formar el 1983 de Florida, eh, aquests, aquests Dead, eh, una banda, ja us dic, que referent del metal, ha tingut molts canvis de formació i, i bé, fundada pel seu cantant i guitarrista Chuck Schuldiner, Schuldiner eh, el qual es va morir el 2001 d'una pneumonia derivada d'un càncer als 34 anys i que va fer que la banda eh, des de llavors es, es dissolgués. Eh, un apunt seria que al principi es varen dir mantes en referència i tribut al guitarrista de, de Venom, Eh, el 85 el cantant eh, se'n va anar de San Francisco on estaven inicialment i va deixar el bateria i el guitarra que varen formar la banda eh, que segurament coneixereu o haureu sentit alguna vegada, també de metal, Massacre, cosa que després eh, es va rejuntar amb el primer guitarra i, i gravaren aquest disc que escoltarem, un dels temes eh, del disc que escoltarem. El 2013 els integrants de mm, de l'era del disc Human eh, van, van tornar-se a juntar i van rendir un, podríem dir, un tribut, un homenatge al, al vocalista que va morir eh, per, per la realització d'una sèrie de concerts eh, a favor de la fundació Sweet Relief eh, a Amèrica i Europa. Bé, els seus membres han tocat també... <coughs> Joder, com estic, mare de Déu. Els seus membres han tocat eh, a bandes eh, com a Obituari, Testament, Massacre, Autopsy, Dark Angel, King Diamond i Control Dinet i bé, dir que diverses bandes van vendre instruments i objectes eh, quan, quan aquest cantant estava viu abans de que morís als 34 anys eh, i van vendre instruments i objectes així personals per financiar, en solidaritat, per financiar el tractament del tumor cerebral que se li va diagnosticar de càncer al, al cantant. Bé, sense dilatar-nos més, aquí teniu Odet, eh, possiblement un dels millors discos, jo, per mi, jo crec que és un dels millors, personalment m'agrada molt. Eh, sentirem el tema de Forgotten Past, eh, extret del, del segon disc d'aquesta banda, dels set LPs e que tenen, eh, el segon disc anomenat Leprosy. Leprosy eh, editat el 1988 per Combat i reeditat per Relapse, com no. Aquí teniu eh, Death. banda de metal amb aquests, amb aquests sons i amb aquesta veu tan peculiar. Bé, ara passarem a sentir com a darrera banda, perquè el temps no ens don permès, uh, eh, una banda sueca, una altra banda sueca, Hasta Casc, una banda de Toreboda. <coughs> Perdoneu, però no hi ha manera d'aturar aquesta tos amb aquest mameu que duc eh, una banda Torre, Torre Boda, suposo que es pronuncia així, en suec, eh, perquè així és com canten. Eh, una banda que té 7 LPs, 6 EPs i 7 CDs, una banda formada al 78, també xerrem de bandes pioneres, com els primers Death, el Death que hem posat. Un, una banda que va estar del 78 fins al 83 en actiu, i van començar eh, amb el nom de X-TAS, X-TAS, eh, i el 80 varen canviar el nom amb Asta Casc, que van estar en una altra etapa del 92 al 2003. Bé, una banda que el 2004 eh, varen canviar el bateria que se'n va anar, eh, se'n va anar eh, i va, i va substituir-lo el bateria d'una banda que hi han posat en anteriors programes, com era el bateria dels Wolf Brigade, una grandíssima banda també, eh, d'allà de Suècia. I, i dir que els, els, els alemanys eh, Rastak Nast eh, estan preparant un tribut de, de temes d'Astacasc, d'aquesta legendària i pionera banda en aquests sons. Bé, eh, el, el disc del tema que sentirem eh, es diu Handem Pachkrtat, Ktat, bueno, amb lletres ciríl·liques d'aquestes rares, o no sé què collons són, Handem Pachkrtat, eh, un, disc, un disc enregistrat el 2013 per Burning Heart Records i el tema que sentirem és el, el primer tall del Bardens Barldens, Barldens Radast Land sapigueu el que vol dir també <laughs> aquí teniu eh, Asta Casc fins aquí Sintonies Fora Corda. Eh, esperem que us hagi agradat tota la selecció musical i, i cuideu-vos perquè ja veus com estic jo amb aquesta tos que no me la trec de sobre ni, ni, ni de conya. Ja, ja duc així no sé quants dies, amb aquest mameu amunt i avall. Bé, eh, salut, fins al pròxim dijous, eh, bona nit i tapa't. Thank you.